sasa tunaposema kwamba inhirafu lfikri kupotoka yani kupinda kifikra yani khurujuha ani sirati lmustaqim ni kule kutoka kwake na kupinda kwake ikaacha njia iliyonyooka ikatoka fikra katika jada katika sirata lmustaqim sisi twamwomba Allah ihdina sirata lmustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghairi lmaghdubi alaihim wala Haya maneno mara 17 katika, katika faradhi. Allah twakuomba utuongoze katika njia iliyonyooka kwa hidaya zote mbili, albayan walirshad, kubainishwa na kuongozwa sawa, yani bimaana alilmu walbayan walamal uijue njia halafu uifate njia ya nani ya wale ambao Allah uliwaneemesha juu yao sio wale ambao walioghadhibikiwa wala waliopotea hawa fikra zao zimepinda fa asbahu dhalin wa asbahu almaghdhub alayhim hawa wakawa wamepotea hawa wakawa wameghadhibikiwa juu yao fikra zao zimekwenda pogo zimepinda kwa hiyo sisi Allah tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao. Angalia Qur'an namna ilivyokuja swala la kuneemeshwa, udhifa ila Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alghadhab waldhalala hakutajiwa, hakuegemezewa Allah, ghairi almaghdubi alayhim wala dhalin ها وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا سسا كم بوات ونجوا فكرة منهج السليم ولكوناي وكناني نوالي أنبا الله سبحانه وتعالى لونيميش جويا نوالي أنبا ولكونا منهج منحرف منهج أنبا يمبيندا fikra zao ovu fikra zao potofu nao ni nani ambao sisi tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie kwenda huko وقال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون na hakika hii njia yangu hali yake imenyoka ifuateni njia hiyo wala musifuate njia nyingi, itakuwa ni sababu ya kukupotezeni nyinyi kuiacha njia yake. Huo ni wasia Allah na kuhusieni dhalikum wasakum bih la'allakum tattaqun. Allah na wahusia waja kutokupinda kimanhaj, kifikra, wakae katika njia iliyonyooka, wasifuate njia zilizokuwa nyingi, fikra za watu wapotevu na manhaji yao. نمتومي صلى الله عليه وسلم كتحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد أكتاجه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه kisha mtume akachora pembeni mwa ule mchoro ulinyooka pembezoni mwake akachora njia nyingi michoro mingi akasema hizi ndiyo subul alizosema Allah hadhihi subul katika kila njia moja juu yake kuna shaitani analingania shaitani shayatinu linsi waljin mashaitani majini na mashaitani watu wanawalingania watu katika mawazo yao katika fikra zao katika manhaji zao katika tariki turuki zao lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha sisi kutuhusia katika hilo kwa sababu ya muda namna unavyokwenda tukizitazama sababu ambazo zimetajwa na wanawachuoni ambazo ni sababu ya kupinda vijana kifikra moja katika hayo ni adamu taasisi alfardi moja katika sababu hizo ni adamu taasisi alfardi waljam'i tarbiyati mundu atufulati ni kuto kumjali yani kuto kumjenga katika msingi wa sawasawa wa mtu mmoja mmoja na mkusanyiko wa watu tokea wakati wa utoto katika asas sahiha salima diniya katika msingi ambao uliokuwa sahihi uliosalimika, msingi wa dini, katika huu umri wa utoto. yani kuwachukulia watoto kitu cha kawaida tu, watoto ni jamii fulani hivi ya kufikirika fikirika. Kwa hiyo waache waishi katika mawazo yao, katika akili zao, usiwapatilize watoto lakini sio kwamba usiwafatilize watoto. Napolizungumza hili, tuangalie namna watu walivyokuwa wako macho katika marhala hii, hatua hii, kwa sababu hawa watoto hawa mbeleni wanakuwa ni vijana, baadaye wanakuwa ni watu wazima. Kwa hiyo tuwapate huku wakiwa wadogo, huku samaki mkunje angali mbichi, udongo pate ulimaji, huku wao wanaangalia. Kwa hiyo sasa imefikia wakati maadui wa Uislamu wanamwangalia mtoto wa Kiislamu tokea utoto wake kabla ya ujana kwamba hii ni fursa pekee yake ya kumchezea kimawazo, kiakili, kifikra. Kwa hiyo ukaanza tokea mfumo wa masomo katika masomo ya kisekula huko huko kindergarten huko kuna kuna classes huko zipo za malezi ya watoto ikawa mzee baba na mama wameshughulishwa na maisha hawana muda wa kuwalea watoto mtoto anapewa mtu amlee mtoto huyo kuanzia asubuhi mpaka saa kumi anavyorudi mzee wake kazini hajulikani mlezi tariku sala au ni kadhab ama ni fasik au ni mushrik au mubtadi ama munharif manhaji ndio atakayemlea mtoto. Mtoto anamzoea mlezi wake shuleni, akirudi kuna mlezi wake nyumbani ambaye naye ni katika wale wale. Mtoto huyu anawazoea hawa kuliko anavyomzoea baba yake na mama yake. Ni mfumo fulani umejengwa hivi, utaona kama ni wa kawaida, lakini una malengo na maono ya mbali, wazita wenyewe vision zao wako nazo, si za leo wala kesho na ukitaka kujua hilo hebu angalia mwamko wa vijana na muharibiku wa vijana katika jamii yetu hii tunaoishi sisi utajua kwamba si jambo la siku moja wala siku mbili wala miaka miwili wala mitatu kwa sababu mbona kuna muharibiko huu na kuna watu wana akili na wanajua kusimamia mambo na mengine wako makali zaidi katika hayo lakini kwa nini hili linaachiwa kwa nini kuna mmongonyoko mkubwa wa maadili katika vijana kwa hiyo si jambo kwamba limetokezea bahati mbaya tu lime, watu wamelala wakaamka wakalikuta limeshaharibika tu, jambo limetota au linatota jahazi, bali likuwa ni jambo ambalo limesimamiwa na likajengwa na likawa lina maono ya muda mrefu, halafu likawa lina utekelezaji hatua baada ya hatua baada ya hatua. Hatua baada ya hatua, si leo na kesho katika hali hii ya utoto kuto kumsimamia mtoto na kumjenga na kumpa msingi uliokuwa wa sawasawa ala makarimi alakhlaq walfadli wa ma'rifati llahi wa rasulihi wa ma'rifati kitabihi wa sunnati nabiyihi wa ma'rifati alhalali walharam wa ma'rifatu allati taqihim min alkhawdh fi tariqi alinhiraf yani kuto kumjenga msingi wa malezi wa mtoto tokea katika utoto katika tabia njema katika akhlaqi kujua mambo ya fadhila kumjua Allah kumjua mtume kujua kitabu cha Allah kujua sunna za mtume kujua halal na kujua haramu na kufahamu halali na haramu ufahamu ambao utamkinga yeye kutokuingia katika njia zilizokuwa wapotevu na hili linapitia katika miasasa ya ulezi, hatua zile katika taasisi za malezi, usra, madrasa yani familia, madarasa, ima katika elimu ya dini au elimu ya kidunia. Huyu mtoto ni wetu sote, huyu mtoto ni mtoto wa jamii ya Kiislamu, naye ni Muislamu na wazee wake ni Muislamu na sisi ni Waislamu. Kwa hiyo tunamleaje huyu mtoto katika haya, kuwa na maarifa haya Uislamu unapoonyesha mfano wa malezi katika hilo, kama jaa fi hadithi Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imekuja katika sahihi ya Imamu al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, asema radhiyallahu ta'ala anhu kwamba akhadha al-Hasanu tamrata min tamri sadaqa, Hasan bin Ali bin Abi Talib alichukua tende moja katika tende za zaka. Alipochukua tende ile katika tende za zaka, fajaalaha fi fihi, akaiweka kinywani mwake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kakh, na inasoma vile vile kikh, inasoma vile vile kakhin, vile vile inasoma kakhi bila tanwin imekuja kwa wajibu sita ambalo ni neno ambalo kalimatin tuqalu au kalimatun tuqalu raddi sibyani inda tanawuli listiqdhar au lqadhara ni neno ambalo linatumiwa katika kumgombeza kumkaribia mtoto katika kuwacha kitu kibaya kitu kichafu kwa mtume akamwambia wacha wacha sasa wacha wacha ni katika hali ya kawaida lakini kipi tunachojifunza mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ama alimta anna la naakulu sadaqata hivi Hasan huelewi kwamba sisi watu wa nyumba ya mtume hatuli zaka hapa tunapata faida nyingi katika maneno ya wanawacho lakini mmoja namna ya huyu mtoto katika utoto wake anatakikana afunzwe kujua lipi haramu lipi halali lipi sunna lipi bid'a lipi haki lipi batil nani Allah nani mtume sallallahu alaihi wasallam nani masahaba tokea katika umri wa udogo kabisa hujui wewe kama sisi hatuli zaka Hasan ibn Abi ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkata sasa turudi katika majumba yetu na turudi katika miasasati yetu ya, ya malezi yanayokusudia katika taasisi za malezi familia wenyewe madrasa na kusudia madrasa dinia sawa kadhalika na kisekula je ndio wanavyolelewa watoto wanapozungumza maneno au wanapofanya vitendo ambavyo viko kinyume na mwongozo wa dini ya Kiislamu utasikia mtoto acha acha huogopi zimwi zimwi mwite zimwi hili zimwi ni nani mwite zimwi ha? mwite baptisha na mfano wake na mfano wake mengi yanazungumzwa haya hadith anhu wala haraj kafanya jambo ambalo si la sawa lakini neno ana akili fikra ya mtoto inajengwa kuogopa kumwogopa nani kumwogopa zimwi sio ili zimwi ni nani? Babu toro ni lipi? Pengine babu toro ni baba yake tariku sala, toro la msikitini eh na mama yake kadhalika tarika sala. Sasa mtoto tokia mdogo ana anamjua babu zimwi, babu toro. Watu wa pwani wanaelewa, lakini hajui kwamba hii haramu. Sizungumza neno hili, hili neno baya Uislamu Uislamu hatukani, si mtukanifu wala mlaanifu. Unafunza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mingineyo katika hayo. Sasa usirudi kule katika madarasa kule, kule ndo anafundishwa vitu vingi na kuimbishwa, akisomeshwa dini. Mwalimu wa dini amsomesha dini iliyokuwa dhaifu, ni hadithi iliyokuwa dhaifu au maudhuu. Alislamu nadhifu fatanadhafu, na mengineyo katika hayo. Kwa hiyo hai hiki ni kituo muhimu sana katika ujengaji wa kijana wa Kiislamu kujia katika fikra zilizokuwa za sawa au kwenda katika fikra zilizopinda. Hapa katika mtoto hao takana tupaangalie, lengo si kupata mtoto. Watu wote wanalia, sijapata mtoto, sijapata mtoto, nimechelewa. Kapata lakini kachelewa. Lakini namna ya huyu mtoto kumjenga kimawazo, yani kifikra, kuwa na fikra salima manhaji salim akawa katika tariqul mustaqim ni jambo ghali mno ambalo baba kama analiweza yeye alifanye yeye na kama aliweza yeye na apata msaidizi wa mtu mwingine itabidi afanye hata kama gharamika na kama haliwezi lazima apate msaada watu wengine basi atake huo msaada katika hilo wote wana mambo madogo tu birthday mtoto asherekea birthday siku ya kuzaliwa yani hiyo imehifadhiwa hiyo kuliko nyakati za sala sawa lakini vitu vikubwa sana usiangalie sasa mambo yaliyowekwa katika majumba katika katuni kadhalika na katika michezo ya kuigiza tambo hawa ni waislamu watu gani wa Indonesia sijui waturuki sijui nani watu mitariku sala minyole yao iko wazi wanawake wamejipaka manukato rangi za midomo na mambo mengineyo mjitu mifasika mifasika fasiqun mtoto ndo anaangalia, macho yake yanajengeka katika kuangalia. Akikutikana huyo anaekti Uislamu, kadhaa akijitambara kidogo kichwani na nguo yenye kumbana hivi. Hatushangai leo jamii ya vijana wa Kiislamu wanawake walivyoiona suruali na fulana na kijitambaa cha kichwa kwamba ni stara tosha ya wao kutembea mabarabarani. Hivi hatuoni sote? Hili ni jambo la leo na jana, hili si jambo la leo na jana, ikionekana katika hizi hafala za kilimwengu hivi Mtoto wa Kiislamu utaona tu ametoka, baibui imetiwa katika kikoba, suruali, fulana, kikapelo na ki, kijihanjifu cha kichwa, eti kajistiri huyu. Na hili rika la vijana, mmong'onyoko mkubwa sana, balaa kubwa sana. Fikra zishaharibiwa kwamba wewe unatakana ufunike nywele tu, wewe kinachotakikana kisionekane ni ngozi, lakini si mbano wa nguo unaoibana, kinaombana kiwiliwili chake sasa hili limejengwa, midume na mijana jike inaona ni jambo la kawaida, wanachanganyika huko, wanafurahi humo, mke wa huyu, mtoto wa huyu, kijana wa huyu, na baba wa huyu, na rafiki wa yule. Nasallallahu salamata wal afia. Hili ni jambo la hatari, sio jambo la kawaida. Waislamu watakana wawe macho, waangalie wapi wamekosea hapa katika mjengo wa malezi ya watoto tokea utotoni na kumzingatia kijana, kumweka katika nafasi yake kidini namna ilivyomweka kwa hiyo tokea hapo mtume saa sallam anamwambia kijana wake mwanawe ni mtoto wa mwanawe ni mwanawe ama alimta anna la naakulu sadaqata angalia maneno ya Abdullah ibn Abbas ya ghulam inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تجده امامك فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الحديث vipi mtoto namna anavyojengwa Abdullah ibn Abbas anakufa mtume sallallahu alaihi wasallam hajavuka miaka 13 bado yupo katika utoto anakwenda katika ujana mtume sallallahu alaihi wasallam anamfunza na anamjenga kijana wake na vijana wengineo na hili kadhalika linaingia katika sababu ya pili katika hilo ambayo inapelekea kuharibika kwa fikra dhaafu lwazii diniyi udhaifu wa kigombezo, kikatazo, kizuizi cha kidini. Mtu anaacha jambo kwa sababu gani? Haya mazoea, au kwa sababu kwamba hii ni haramu. Imani ndio inamgombeza, uchaji ndio unamkataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jundub bin Junada amba ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah subhanahu wa ta'ala popote uwapo. Kijana واتبع سيئه الحسنه تموها وخالق الناس ها بخلق حسن fuatishia baya ulilotenda kwa jema jema litafuta baya hilo ishi na watu kwa tabia njema bado inaingia katika mafunzo lakini inaingia kwa adamu wazii adini kukosekana kwa watu wengi kile kigombezo cha kidini kuacha jambo kwa sababu dini inanikataza mie kufanya hivyo mimi siwezi kuvaa hivyo kwa nini dini haitaki mwanamke wa Kiislamu anatakana avae hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah namna ya kuvaa watoto wake qul liazwajika wa banatik sema uambie watoto wake zako na watoto wako na wanawake wa Kiislamu wafanye nini yudinina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain kwa hiyo mimi siwezi kuvaa hivi kwa sababu ni haram dinan dini inanigombeza kufanya hivyo lakini kajengwa katika fikra na mawazo yake kwamba ah, wiki ambacho hakitaki kionekane ni unywele na ngozi kwa hiyo vaa unavyotaka napatikana ile hurriyatul mutlaqa uhuru ulioachiliwa kupita kiasi nayo ni sababu miongoni mwa sababu za kupotoka kwa vijana ambayo inaingia katika hilo nataja haraka haraka kwa sababu muda upo tena Haya ni katika mambo ambayo sisi, mimi nazungumza sisi katika watu wa pwani hii ya Afrika Mashariki, mwambao wake, watu wa visiwa hivi vya Unguja na Pemba na vitoto vya visiwa vyake, watu wa mwambao wa pembezoni mwake Dar es Salaam. Yani twaamka sisi, twafahamu, twasikia Uislamu, lakini tukitazama maisha kijana wa Kiislamu halafu tukatazama na maisha yasiyokuwa kijana wa Kiislamu mbona nakuta kama wanafikra kama zinataka kufanana hazifanani lakini mbona katika vitu vingi vinachukuliwa kawaida kawaida tu kawaida tu kwa hiyo jingine katika hilo wanalotaja wanawachuoni katika sababu ya kupotoka kwa vijana kifikra alfaragh ile inna shababa walfaragha waljida ujana faragha muda wa ziada muda ambao hauna kazi ya wajibu mtu amekaa muda huo na televisheni yake anaangalia musalsalati mipira kamari mambo ya haramu makubwa katika mambo yenye kushangaza kwa sababu ana faragha na kuyaingia na kuendea mambo hayo yamekuwa rahisi wanakwambia wenyewe buku tu unapata kijibando huko ndio zinachukuliwa fikra nyingi. Atakwenda katika dini, basi ataangalia fikra za watu waliopita katika waliopinda, kina Daesh, ISIS, Boko Haram. atawasikiliza watu wa bid'a, atawasikiliza wasiotaka kusikilizwa, wasiokuwa sawa kusikilizwa. Lakini kubwa zaidi ni katika mambo ambayo yaliyokuwa mabaya, mambo ya haramu. Faragh, muda huo, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Neema mbili, wamenyimwa, wamekoseshwa kujua ile thamani yake wengi katika watu, wal walfaragh, uzima. Mtu anatumia uzima wake katika mambo yasiyo na maana na ujana, faragha katika vitu ambavyo havimjengi kuchuma faida katika wakati wake, na wakati umeapiwa anautumia katika vitu ambavyo visivyokuwa na natija katika kumjenga katika dunia yake na akhira yake wa faragha kabla shughulik faragha yako kabla ya kushughulishwa kwako ni kitu cha kuzingatia kuzingatia mno sana katika mambo ambayo yanatajwa katika hilo kadhalika katika hayo vile vile yanaingia katika sababu ya kupinda kwa vijana ni kuwasikiliza watu ambao waliopinda hapa pataingia katika rafaqatu sayyi'a, marafiki waliokuwa waovu. Sawa, marafiki waliokuwa waliokuwa wabaya. Wa fi hadha hadithu mathalu jalisi salih wa jalisi su'i kamathalu hamili ah, miski wa nafikhi lkira, mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni kama mbeba uturi mafuta mazuri na yule ambaye apuliza moto katika wafua vyuma فحامل المسك إما أن يحذيك أم تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة هو يعني بيبا أنا وزوتوري هو إما تقوبا ويبي أو تنونوا قواكي أو تبت حرف نزوري كوكا نايت لكن هو نافخ الكير هو إما أن يحرك ثيابك أو تجد منه ريحا منتنا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه ima atakuunguzia nguo yako ima utaondoka kwake na harufu mbaya ya ule moshi wa vile vyuma au mfano wake ambacho kinafuliwa kina, kina, kina sasa huyu rafiki yuko naye tokea shuleni madarasani rafiki yake mtaani lakini rafiki aliyempata katika mitandao ya kijamii sayia rafiki mbaya fikra zake zimepinda mawazo yake si katika manhaji ya sawa ndiye anayemshughulikia anayemsikiliza anayemwangalia ataacha msingi katika msingi wa da'watu salafia maana atasikiliza watu waliopotea atasoma habari zao maandiko yao katika mitandao ya kijamii zitamuingia shubha zao zitaanza kumtatiza na yeye alikuwa na tabia nyingine miongoni mwa sababu za kupotoka fikra kivijana ghururu nafs mimi wacha nisikilize tu kwani mimi mimi kijana mimi niko katika jadi mimi salafi mwana Ah, si maneno tu, moyo huumiliki. Alqulubu dhaifa, nyoyo ni dhaif. adhan Kwa hiyo katika sababu, miongoni mwa sababu za inhirafu ah, inhirafu alfikri lada shababi alislam, nyingine ni mujalasatu ashabi alahwa, kukaa na watu wenye kufuata matamanio sikukaa nao tu wa qiraatu kutubihim kusoma vile vile vitabu vyao maandiko yao kadhalika wasamauhum na kuwasikiliza wao hayote ni katika mambo ambayo yanayopelekea vijana kupotea leo tukiangalia eh, wimbi la vijana wanaokwenda uh, Somali kuungana na al-Shabab ni kwa sababu ya kuwasikiliza kwao makhawariji hawa, kuwasikiliza, kutazama, kadhalika vile vile kusoma katika maandishi yao, katika mitandao yao, na kadhalika katika mitandao ya kijamii. Ukilipeleleza jambo hili ukaangalia vijana, ukiona mwana mtu humuoni tu, lakini imma fikra zake zimechukuliwa katika mrengo wa kidini, akiuona katika mrengo wa dini, lakini si mrengo wa sawa, au katika mrengo wa kidunia. Hayupo, kashajiripua. Yuko wapi? Yuko Ulaya, kaondoka na dini yake dhaifu, mazingira anayoishi ni dhaifu, na watu wanaokaa nao watu madhaifu, watu waovu, mafasik. Lakini fikra zake kwamba ah, madhali bwana, wewe ukishakuwa na kanzo na kofia, madhali ukishafanya hivi hilo jambo nyingine hilo na nafasi yake nani, lakini tunazungumza katika upande huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu aliona katika mikono ya Umar kuna waraka min at-Taurat yaqra'u biha, Umar anasoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam madha qala lahu, alimwambia amutahawikunani ya ibn al-Khattab innama ji'tukum naqiyatan bayda law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittibai, mwanitilia shaka, watia wasiwasi, ewe mtoto wa Khattab, hakika mimi nimekujieni na, na manhaji, mwenendo uliokuwa safi mweupe. Lau kwamba ndugu yangu Musa, Musa angekuwa yuko hai, isingemwezesha yeye isipokuwa kunifuata mimi. Hebu mwangalie Omar. Je, hakuwa je, alikuwa na ghururu nafsi? La, kwamba mimi najua bwana huyu kapinda, acha nimsikilize kidogo, kwa shubuha moja tu kijana kaongea ehe kaongea nini sasa aliyoongea ni haki ishamsumbua kichwani kwake atakutumia sasa kumsikilize uyajibiwe mjibu wewe wewe unakaa darasani ha kona soma soma nini unasikiliza sikiliza vitu gani hawa watu wamepinda manhaji zao hawako sawa au ndaka mwisho anakuja kujenga anakuwa na manhaji ya tamyii wa hadha sababu min alasbab ya kuwapaka watu nyuma ya mafuta. Watu wote anataka kuishi nao, wasimuone yeye kwamba ni maadui zao. Huyu aliyepinda anamtaka, huyu sufi anamtaka, huyu katika utahadharisho anamtaka. Anaishi katika maisha hayo, anakuja na manhaji nyingine sasa ambayo ina khalifu manhaji salafi na kwenda kinyume kabisa. Fikra zake zishachotwa tayari, anaambua hii ndio manhaji ya sawa. Nimesoma kitabu mimi bwana kitabu je kasoma nani ha chalhalabi na wengineo katika waliopinda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Umar radhiallahu ta'ala an chukua nafasi ya Umar na yale yaliyokatazwa kipindi mtume yuko hai kadhalika na maneno na waliokuwa nayo salafu salih kwa wanafunzi wao kina Ayub Sakhtiani rahimahumullahu ta'ala walipokuwa wakiambiwa na, na walimu zao ya ayub ihfadh anni arba'an ewe ayub chukua kutoka kwangu hifadhi kutoka kwangu mambo manne la taqul alquran bira'yik usizungumzie qurani kwa rai yako wa iyyaka walqadara tahadhari na qadar wa idha dhukira ashabu Muhammadin صلى الله عليه faamsik, wakitajwa vibaya masahaba wa mtume, wewe jizuie, jizuie. Wala tumakkin ahla alahwai bisam'ik fayambudhu fihi ma usiwaekee watu wa matamanio sikio lako, watatumbukiza ndani yake kile wanachotaka wao. Fikra mbovu, fikra potofu, fikra za kikhawarij, fikra za ki za, za, za tamyii, mtu anakuwa mumayya, anawataka watu wote wawe ni wake yeye. Mimi bwana sina shida na mtu ah, wengine wana jazba. Ma hiya jazba? Kalimatun islahia, tashaddud, sio na mengineyo katika hayo, kwa sababu tu yeye amekuwa ana ghururu nafsi, au ndio amekwenda akakiuka mpaka huu ambao umekuja kuzungumzwa katika namna hii kwa hiyo ikhwanu fillah hadha hadha almawdhu tawil maudhu hii ni ndefu sana lakini haya ni machache ambayo yanafungamana na nafasi hii ya sababu za kupotoka kifikra au kupinda kifikra kwa vijana wa Kiislamu sisi ndio vijana wenyewe na hii dawa ambayo tuko nayo da'watu salafia ni ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala inahitaji kushikwa kwa kuielewa dawa na misingi yake na kuifanyia kazi lazima tuisome dawa tuijue misingi yake na tuifanyie kazi wala tusiinyongeshe tukaichukulia rahisi rahisi tukadanganyika kwa nafsi zetu imma kwa sehemu ya ilmu tuliyokuwa nayo na maarifa au kwa kitu kingine ghururu nafsi min aljahl yani kudanganyika mtu nafsi yake ni katika ujinga ima kwa ilmu aliyokuwa nayo na maarifa au kwa sababu ya watu waliomzunguka hii ni fikra potofu kadhalika katika fikra nyingi sana kwa tuheshimu hii, tuitukuze neema hii ya Allah aliyotupa kuifahamu dawa ya haki, dawa yenye kuwaunguza watu wengi waliopinda, hawataki hata kuisikia, lakini wanakiri nguvu zake, kwa sababu ni dawa iliyojengwa katika ilmu na amal, elimu na matendo. Kwa hiyo lazima tukae kadhalika, tuwe na huruma wa kuzihurumia nafsi zetu na kuihurumia jamii kadhalika kujifunza sisi na kuepuka fikra potofu, kadhalika na kuwatazama vijana wa Kiislamu na kuwaepusha na fikra potofu. Kila salaf popote alipo, basi awe tayari kumkinga kijana, mtoto wa Kiislamu na fikra potofu. Hii kama ni mwalimu wa madrasa, mwalimu wa shule, yeye auza sokoni au atembeza barabarani, ajue hii ni katika kazi, kwa sababu hadha huwa amru min al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. lipo linaingia katika hilo wa min an-nasiha kadhalik na vile vile ni katika nasaha simama katika nafsi yako katika hilo wafaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا